боби ну сипас фариштаи панҷум карнаи худро навохт ва ситораеро дидам ки аз осмон ба замин афтод ба он ситора калиди чоҳи бетаг дода шуд чун ситора чоҳи бетагро боз кард аз он дуде баромад ки гӯё дуди оташдони бузурге бошад аз дуди чоҳи бетаг офтобу ҳаво тира гардид ва дар замин малахҳо пайдо шуданд ба онҳо қуввате ба мисли қуввати каждумҳо дода шуд ба онҳо гуфта шуд ки ба алафу сабзаву дарахтон зараре нарасонанд балки танҳо ба одамоне ки дар пешонии худ муҳри худоро надоранд зарар расонанд ба малахҳо иҷозат набуд ки одамонро кушанд балки танҳо муддати панҷ моҳ азоб диҳанд дарди он мисли газидани каждум буд дар он рӯзҳо одамон марг меҷӯянд аммо намеёбанд мурдан мехоҳанд лекин марг аз онҳо мегурезад малахҳо мисли аспони ҳарбӣ буданд ки ба ҷанг омода шудаанд бар сарашон чизе ба монанди тоҷи тилло доштанд ва рӯяшон мисли рӯи одам буд мӯяшон ба мӯи занон ва дандонҳояшон ба дандонҳои шерон монанд буд дар танашон ҷавшани мисли оҳан мустаҳкам доштанд садои болҳошон мисли садои аспаробаҳои бешумор буд ки ба ҷанг мешитофтанд онҳо мисли каждум думу неш доштанд дар думашон қуввате буд ки дар давоми панҷ моҳ одамонро азоб диҳанд фариштаи чоҳи бетак шоҳи онҳо буд ки номаш ба забони ибрӣ абаддун ва ба забони юнонӣ اپولیون یعنی نابود کننده است. بلای یکم گذشت. از پس آن دو بلای دیگر می آید. سپس فرشته ششم کرنیش را نواخت و از جانب چهار کنج قربانگاه تلایی که در حضور خداست آواز به گوشم رسید. آواز به فرشته کرنه نواز ششم گفت چهار فرشته را که نزد دریای بزرگ فرات بسته شدند озод намо инак чор фариштаро озод кард онҳо барои ҳамин соату рӯзу моҳу сол нигоҳ дошта шуда буданд то ки сеяки одамонро нобуд созанд ман шунидам ки шумораи лашкари савораи он чор фаришта дусад миллион буд боз ба ман аён шуд ки саворони аспон ҷавшанҳои ранги аловгун хокистарранг ва зард дар бар доштанд каллаи аспон мисли сари шер буд ва аз даҳонашон оташ дуд ва сулфур мебаромад сеяки одамон бо ин се бало яъне бо оташу дуду сулфур ки аз даҳони онҳо мебаромад кушта шуданд қуввати аспон ҳам дар даҳону ҳам дар думашон буд зеро думи аспон монанди мор буда сар доштанд ва бо он зарар мерасонданд боқимонда одамон ки бо ин балоҳо кушта нашуда буданд аз бутсозӣ даст накашиданд онҳо мисли пешина дев ва бутҳои тилло нуқрагин биринҷӣ сангин ва чӯбинро парастиш мекарданд бутҳоеро ки на дида на шунида ва на роҳ гашта метавонанд илова бар ин онҳо аз куштор ҷодугарӣ бадахлоқиҳои ҷинсӣ ва дуздӣ тавба накардаанд